այսօր ՄԱԿ-ի կողմից հաստատված ցեղասպանությունների կանխարգելման եւ դատապարտման օրն է։ Նախքան նիստի օրակարգային հարցին անցնելը խորհրդարանը մեկ րոպե լրությամբ հարգեց բոլոր ժամանակներում ցեղասպանությունների զոհերի հիշատակը։ Օրվա կապակցությամբ ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը հրապարակել է Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի առաջարկությունը։ Ռուսաստանի Դաշնությանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիայի եւ բոլոր պետությունների, ինչու՞ չէ նաեւ նրանց խորհրդարաններին Արցախի հանրապետության ազգային ժողովը առաջարկում է դատապարտել Ադրբեջանի ներկայիս գործողությունները եւ որակել այն որպես 21-րդ դարում իրականացվող ցեղասպանություն։ Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին Արցախի հանրապետության օրենքի նախագիծը ներկայացրել է Արցախի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Սերգեյ Արստամյանը։ Օրինագծի ընդունման անհրաժեշտությունը Սերգեյ Արստամյանը պայմանավորում է օրենքի գործողության ընթացքում դրա 21-րդ հոդված գործընթացի 5-րդ մասը Հայաստանի Հանրապետության նույն օրենքի հետ համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ։ Գործող օրենքը բացի զինծառայության ընթացքում մահացած ծնող, եղբայր կամ քույր ունենալը զինծառայությունից ազատվելու պարտադիր պայման է սահմանում նաև ընտանիքի միակ արու զավակ լինելը։ Սակայն կան Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների ընթացքում կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահության կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու կամ հակառակորդի նախարարձակ գործողությունների հետևանք ոգով զոհված, մահացած զինծառայողների զավակներ կամ կրտսեր եղբայրներ, որոնք ենթակա են պարտադիր զինվորական ծառայության, քանի որ ընտանիքի միակարու զավակը չեն։ Նշված փոփոխությունները զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին 2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ի օրենքի 21-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ։ Առաջարկվող փոփոխություններով նախատեսվում է արտոնություն տրամադրել այն քաղաքացուն, որն ունի Արցախի պաշտպանության մարտական գործողությունների ընթացքում կամ հակառակորդի հետ շփման գծում արտական հերթապահության կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու կամ հակառակորդի նախահարձակ գործողությունների հետևանքով զոհված, մահացած ծնող կամ եղբայր կամ քույր կամ որն ընտանիքի միակ արուզավակն է եւ ունի Արցախի հանրապետության զինված ուժերում կամ այլ զորքերում կամ Հայաստանի հանրապետության միջազգային պայմանագրերով Հայաստանի հանրապետությունում տեղակայված օտարերկրյա պետությունների զինվորական ստորաբաժանումներում զինվորական ծառայության ընթացքում զոհված, մահացած ծնող կամ եղբայր կամ քույր։ Զորակոչում է պարտադիր զինվորական ծառայության կազմակերպության եւ նախնական զինվորական պատրաստության ծրագիրը յուրացնելուց, ստուգակներ հանձնելուց եւ զինվորական երթումն ընդունելուց հետո արձակում է պայեստազոր եւ վերցվում հաշվառման համապատասխան զինվորական կոմիսարիատում։ Միաժամանակ հնարավորություն ընձեռնելով քաղաքացուն իր դիմումի համաձայն հրաժարվել սույն մասով սահմանվող արտոնությունից եւ պարտադիր զինվորական ծառայության անցնել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետներում։ Հարցոպատասխանի համար գրանցված միակ падգամավորին Դավիթ Գալստյանին հետաքրքրում էր արդյոք ընդունվել է առաջարկությունը որը արվել է 3 հանձնաժողովի նիստում։ Դավիթ Գալստյան։ Պետք է քննարկվեր, եթե հրաժարում է այդ արտոնություններից եւ զինվորը ուզում է շարունակել ծառայությունը մեր պաշտպանության բանակի շարքերում, ապա նրան եւս մեկ հնարավորություն ընձեռնի ընտրի զորամասը կամ զորամասներից որևէ մեկը եւ երբ որ նախնական զինվորական պատրաստակամությունը անցնում է, եթե բարձրագույն ուսումնական հաստատության ուսանողա հնարավորություն տրվեր մասնագիտություն նաեւ ձեռք բերել տարբեր էր զինվորական, հրետանավոր կապավոր։ Սերգեյ Արստամյանի հավաստմամբ հարցն արդեն քննարկվել է Պաշտպանության նախարարի հետ ու նրա կողմից դրական պատասխան է տրվել երկու առաջարկին էլ։ Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքը ընդունվեց միաձայն։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։